Surprise! Aleks, të kanë thënë mos më bërtit kur ëndërroj me sy hapur. Shiko punën tënde. Më lër rehat. Hajde tani Marti, doja vetëm të të uroja gëzuar ditëlindjen. He, he, he, he, Rams. Oh, ah, oh, hey, uh, se, seç më ka ngecur në dhëmb. Po çmendem nga dhimbja. Më ndihmon dot, të lutem. Ah! Ke ardhur tamam në vendin e duhur. Unë jam doktor Marti, më i miri në këtë vend. Ulu, të lutem në shtratin e ekzaminimit të klinikës time, nëse mundesh. A, oh, s'po shikoj gjë. Është normal. Ah! Oh! Po bie borë. 10 vjeç, ha? Bukur miku im. Një dekadë e tërë. Dy pesëshe, i poshtër. Çfarë nuk të pëlqen? Jo, jo, më pëlqen. E dija. Oh, mbase duhet të dhuroja një orë me portretin tim, ç'është e vërteta atë e pëlqejnë që të gjithë. Jo, jo, dhurata është e shkëlqyer, vërtet. Vetëm se vitet kalojnë e kalojnë, e ne bëjmë gjithmonë të njëjtat gjëra. Qëndro këtu, shko atje, Ha pak bar, ktheu prap këtu. E kuptoj se ç'do të thuash. Po sikur të vazhdoj juridik. Jo, thjesht duhet të heqim dorë nga rutina e zakonshme. Po si? Mbase perëndimi na mëson se si. Kush e di si vijnë punët Martin? Të mos e çajmë kokën dhe nëse gabojmë. Kemi të shkathët të improvizojmë. Fluturimthi. Ho ho ho. Vërtet? Ndihu i freskët. I freskët, ha? Po mirë. E bëj i freskët. Gëzoni të gjithë, dielli po shkëlqen Tërë të vla im Jam vërtet shumë i lumtur sot Kurse unë jo, jam shumë smurë Çfarë? Dikush më qëlloi fort në shpinë, tamam këtu E shikon mu këtu, mu te ky vëndi këtu Po sa shumë që më dhemb E shikon Melman Kjo është psikologjike, ëh? Hm? Çohu more majmun i shkretë. Kurse unë do bëhem i freskët? Raporto për situatën. Edhe 500 metra na kanë ngelur për të gërmuar. Lajmi i keq. Kemi thyer lugën e fundit, shef. Mos, mos. Riko, je i ngarkuar për benzinën. Duhet më shumë hekur dhe mblidhni sa më shumë shufra. Nuk dua që të rrezikojmë përsëri. Po, Skiper. Unë dua që ti të shkëlqesh sonte ushtar. Qartë? Sot ne do t'ju tregojmë se çfarë dimë të bëjmë. Ha! E keni parë ndonjëherë këtë, apo jo? Ha, ha, ha! Shfaqje e bukur, ha! Faleminderit që erdhët! Shpresoj që vini të freskët! Unë do t'jem këtu edhe këtë javë, siç kam qenë gjatë gjithë vitit. 365 ditë duke përfshirë Krishtlindjet, 29 nëntorin, Halloweenin, 1 majin dhe ju lutem mos harroni kurrë që të dukeni nga këto anë. Dhe dhe merreni këtë kanoçen sepse u çfuat treqi. Hej, ti katërkamsh, ti kapish ën fjalët e mia? Unë bëj çfarë? Çfarë kontinenti është ky? Manhattan! Jo, hëngërt mortja, të paftë! Jemi akoma në New York! Vazhdojmë rrugën! Jemi! Jemi! Jemi! Ej, ej, ej, ti! Prit një minutë! Çfarë po bëni ju djema? Po gërmojmë drejt Antarktidës! Antrahuga? A di të mbash një sekret ti, miku im i gjatë bardhezi? Mos ke parë pinguinë të tjerë që vërdallosen në qytetin e New Yorkut? Sigurisht që jo, sepse ne nuk e kemi vëndin këtu, shoku. Kjo nuk është normale. Ky është një komplot ndërkombëtar i organizuar kundër lirisë sonë. Prandaj ne po shkojmë në hapësirat e pafund, të lira të akullit të Antarktidës, në botën e egër. Të egër? Ju po shkoni që të gjithë atje? Duket fantastike. Hej, prisni! Ku ndodhet ky vënd? Ma thoni ku është? Ti nuk ke parë asgjë, katërkëmbësh. Kape? Po! Zotëri! Ha, më falni. Jo, zotëri! Prank! Kjo është e mrekullueshme. Faleminderit Plago. Oh, jam në parajsë. Uh, është ditëlindja ime. Hape pra tani hape. Çfarë pra, hape? Pra, pra hape ta shohim. Çfarë ka? Çfarë ka? Çfarë ka? Një termometër. Rraf! Kjo më pëlqen, Elman, më pëlqen. Është diçka shumë personale. E di që ai ka qenë termometri im i parë i zorrës së trashë. Mirë, po tani nuk e mund. Gati, gati, gati. Shumë për ty. Jemi në këtë tani. Dhe ti ngjan. Si majmuni. Vë. Bër. Si a i Që pa dhe këta më Hej, djema, ju më turpëruat shumë Nuk e shikoni E pse flet kështu? Ne kemi gjithë javën që përgatitemi Hajde tani i dashur, thuaj një dëshirë dhe fryj Ej, nuk na tregove dëshirën. Jo. Nuk ta them dot. Hajde, ma thuaj. Jo zotri, nuk ta them. Sjell ters. Do patë fat të keq. Do ta mbaj për vete, që ti të jesh i sigurt. O pra të lutem, si e ke hallin, pse nuk na e thua. Dua të them, ç'mund të na ndodh? E po mirë. Unë dua të jetoj në një vend të hapur. Të hapur. Wow! Ah, jua thashë që do të sillte ters. Në natyrë, mos u çmende gjë. Kjo është ideja më e keqe që kam dëgjuar ndonjëherë. E thashë për vërtet. Pinguinët ikën, kështu që pse mos iki dhe unë? Pinguinët janë psikopatë. Hajde tani, vetëm imagjinoni sikur të kthehemi në natyrë. Tek rrënjët tona, me ide të qarta nëpër hapësirat e egra pa fund. E po unë kam dëgjuar se hapësirat e egra ka edhe në Connecticut. Connecticut? Po e çfarë do bësh ti? Do shkosh në qendër të qytetit dhe pastaj do i hypësh trenit drejt veriut. Veriut? Atëherë unë mund të hipi dhe në tren. Thjesht një hipotezë, kupton? Marti, zgjohu. Çfarë mund të na ofrojë Connecticut neve? vetëm sëmundje. Sa që më bërë marrje? Jo, jo, vërtet, unë doja vetëm... Sigurisht që nuk gjen si kjo në natyrë. Por, por, por, diçka që nuk e gjen. Unë Këto nuk e gjen kollaj atje ku do të shkosh ti vla im E po unë mendova se ne mund të kemi më shumë mundësi atje, Alex Nuk e kishte me gjithë mend i dashur, jo Djema, nuk ju shqetson fakti që ju nuk dini asgjë për jetën jashtë këtij kopshti zoologjik? Jo, uh -uh. Lali, jo, do të them, ne humbim kohën kot me këtë bisedë. Je bërë pak pis, Me krem këtu tek faqa. Hiqe, mirë. Rrofshi çuna. Rrofshi për festën. Ishte fantastike. Vërtet. Çfarë e zuri atë? Mbase do të flasësh me të, Alex, më mirë shko tek ai dhe bëje të arsyetojë. Hey, Gloria, unë nuk mund të... më kupton, thjesht nuk mund të bëj asgjë. Alex. Unë e di si do të shkojë kjo punë. Uh, vajti shumë vonë tani. Them se unë do... Shko pra, je shoku yt më i mirë. Dakor, dakor. Çfarë ah, dite Do të them, vërtet, më beson, nuk mund të jemi më mirë Më mirë se kaq prishet, më beson? Uh, sapo ndodhi po Edhe yjet janë dakord Ku mund të gjesh një yll si ai në vend tjetër? Është një helikopter. Marti, Marti, dëgjo. Çdokush mund të ketë ditë në të cilat mendon se bari mund të jetë më i gjelbër diku tjetër. Alex, pa më shiko. Jam 10 vjeç dhe më iku gjysma e jetës kot. Dhe unë madje nuk e di as pse lëkura ime është me rripa të zinj. Pse duhet të jetë pikërisht kështu? Jam lodhur gjithë ditën e dini apo jo? Hej, mati fjalët kur flet me mua, mik. Dashke sherr ti tani. Sigurisht që do sherr, edhe nuk është vetëm, langaraq. E shikon? E tërhoqa prapa, ha? Jemi vërtet një skuadër e hatashme, ne të dy. Ashtu është. Nuk kam asnjë dyshim. Pra çfarë ke ndërmend të bësh? Të duket ide e mirë të bredhësh nëpër natyrë krejt i vetëm? Jo. Shumë mirë. Shkojmë të dy. Hajde nisemi. Çfarë? Hapësira e egër. Eja tani ti dhe unë së bashku. Kemi gjithë atë rrugë për të bërë miku im nga treni deri në qendër të qytetit. Do hamë degë pemësh, do hipim në tren. Dhe nesër në mëngjes nuk do ta vërë re askush. Po tallesh. Apo jo. Po. Po bëj shaka, natyrisht që po bëj shaka. U talla plako. Unë nuk do hipja kurrë në tren. Ah, mos e bëj më Marti. Këtë herë vërtet që më trembe. Po mirë. Sepse erdhi koha e gjumit? Po, edhe unë. Më duhet të shplodh zërin për nesër. A e di që është dita e të rinjve? Do bërtas më shumë se zakonisht. Njerëzit do tremben. E ke parasysh çfarë po them? Natën e mirë o i çmendur. Ah. Ah. Përsëri nuk i kanë fikur efektet e xhunglës. Mos u shqetëso, s'ka problem. Po shkoj unë, ta mbyll. Ah. Shkoj qyshë. Shpirti im i vogël të dua zemra ime e vogël, sa më pëlqen kjo. Më pëlqen topolakja ime. Kur ulesh pranë meje, e ambla ime. Alex, sa një që je, Alex, sa delikate që je. Alex, Alex, Alex. A? Çfarë? Al... Me gisht në gojë? Si e ke hallin, Melman? Mirë, mirë. Uh, ti di që unë kam një infeksion në veshkë dhe ngrihem çdo dy orë. Mirë pra, duhet të bëj çiçin dhe rastësisht hodha sytë nga shtëpia e Martit. Uh, zakonisht nuk e bëj, por tani nuk e di pse e bëra këtë. Mjaft, Melman, si dreqin është puna? Marti, ia ka mbathur. Ka ikur, ah! Ç'do të thuash me ia ka mbathur? Kush e di sa kohë ka që gërmon këtë? Marti, Marti! Ajo gropë është tepër e vogël për të. Marti? Marti? Marti! Kjo nuk ka fare kuptim. Ku të ketë shkuar vallë? Konektikat! S'ka mundësi. O, mos! Çfarë do të bëjmë ne? Duhet, duhet, duhet, duhet them se duhet t'i telefonojmë dikujt. Alo, më lidhni me agjencinë e kafshëve të humbura dhe shpejt. Na ka humbur një zebër dhe ndoshta ka mbërritur në Connecticut në këto momente dhe Alo. Alo. Prit një sekondë. Ne nuk mund të flasim me njerëzit. Kjo është vërtet çmenduri. E humbëm përgjithmonë Martin. Dhe ju nuk po e çani fare kokën. Ëh, zëre se nuk të dëgjova. Duhet të shkojmë dhe ta kërkojmë. Ta kërkojmë? Ai nuk është në terezi, duhet ta ndalim përpara se të bëjë gabimin më të madh të jetës së tij. Dhe e dija. Ai është aty jashtë i humbur, ka ftohtë me kokën lëmsh. Of, Marti i shkretë. mbase është më mirë që unë të pres këtu. Po të kthehej. O jo, jo tani, kjo është një emergjencë dhe duhet të shkojmë të gjithë. Cila është rruga më e shkurtët dhe e shpejtë për në qendër? Oh, duhet të kalosh nga Leksingtoni. Melman. Në rregull. Ne ne duhet të shkojmë nga Leksingtoni. Po nga parku. Jo, parku është i rrezikshëm dhe nuk parashikon dot asgjë. Unë kam dëgjuar ujkun Tom të flasë për qendrën Linkoln. Sigurisht që do të shkojmë të kërcejmë në përfem. E dija që duhet të kishim kaluar nga parku. A je i sigurt se kjo është rruga më e mirë duke parë rrethanat? Për atë zot nuk di asgjë, Melmani këtu më tha. Ej, çuna. Ajo dhoma është plot me gjëra të bukura. Unë bëra një dush dhe shikoni. Këto ma çamçakiz. Ky nuk është një ekskursion Melman. Ky është një mision urgjent në kërkim të Martit që ta ndalojmë të shkatërrojë jetën e tij. Treni ku dreqin është. Duhet ta qëlloj? Jo, duhet ta kap. E po, më duhen ca përforcime. Ah! Përsëri paskemi humbur. Çfarë t'i bësh? Mos tha që stacioni i qendrës Grand kjo apo unë nuk e dëgjova mirë. Duhet të zbresim. Stacioni i qendrës Grand. është i madh dhe qëndror. Njerëz, siç e shikoni kemi pak punë, mos u trembni. Ej, ej, kemi një situatë urgjente këtu A mund të kalojmë të lutem? Si? A i kështë duke ari! Ma se si që... Debile! Au! Zonjë, po boll më se më grive! Au! Si ka mundësi që ju njerëz të jeni të gjithë të çmendur? Ma dreqit! E marrtë dreqi! Më iku treni ekspres! A, shkëlqyeshëm! Hej, e dëgjuat, Marti është mirë. O, sa mirë që e morëm vesh. Sepse unë thjesht po vrisja mendjen. A, si munde të na e bësh këtë Marti? Mendova se ishim shokë. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Unë do kthehesha në mëngjes. Mos guxo të ma bësh përsëri këtë. Më dëgjove? E dëgjove atë? Djema, po bëhemi vonë. O, Melman, mos u bëj i bezdisshëm. Mos e përsërit më kurrë. Mos e përsërit më kurrë, kurrë! Po pra, jepi! Na kanë spiunuar, djema! Mos u nervozoni, djema! Të qeshur dhe të qetë! Nëse ke ndonjë dëshirë të fundit, thuaj tani. Mm. Qenkan njerëzit. Mirëmbrëma, shefa! Jo, jo, jo! Mos hap gojën, Marti, more vesh? Nuk je aq i zoti në formulimin e fjalive dhe nxjerr vetëm broçkulla, mbylle! Duhet ta qepësh! Hej, si e kaloni? Po, e dini çfarë? Gjithçka është nën kontroll. Ne vetëm sa po zbusim një situatë, një situatë të brendshme. Njërit prej shokëve të mi i rrëshqiti pak truri, po kjo u ndodh të gjithëve. Jetojmë në qytet. Ka vetëm pak rrëmujë në kokë. Hej, mos më thuaj mua me rrëmujë në kokë. Vetëm qepe. Jam duke u marrë unë me këtë punë. E kama. U. Pse nuk na lini rahat? Ah, Dhe ja pra tani kafsha që ishte arratisur nga kopshti zoologjik, është kapur dhe është futur në kafaz. Një kafshë të tillë nuk e kishin parë prej kohësh jashtë kopshtit zoologjik. Është e qartë që kjo kafshë tani do të kthehet në banesën e saj të natyrshme. Do t'i japin atij lirinë aq shumë të dëshiruar. Hej, më ndihmoni pak? U zgjua, u zgjua! koka ime. Oh, ah! Çfarë? Ku, ku, ku? Jam në një kuti! Oj, oj, oj, jo, jo, Brenda një kutie. Ata nuk mund të më transferojnë. Jo mua. S'marr dot frymë. S'marr dot frymë. Sa errësirë është këtu. S'marr dot frymë. S'marr dot frymë. Ah, si mund të ma bëjnë këtë mua? Ha? Për sa kohë? Sa kohë do të rri? Alex! Alex, aty je? Marti, dora vetë, fol plako. Oh, Marti, qenke këtu? Çfarë po ndodh? A je mirë? Nuk i kemi punët mirë, Marti. Alex, Marti, ju të dy jeni? Gloria, edhe ti këtu? Sa më kishte marrë malli për zërin tënd. Çfarë po ndodh kështu? Jemi në gjendje të vështirë. Oh, jo. Uh, Gjumi ma heq trurin fare. Melman, Melman, Melman është? a je mirë? Ah, po, shumë mirë jam. Ëh, po nuk më ndodh shumë shpesh të fle në vend të rehatshëm. Melman, nuk është një vend i rehatshëm. Krevat dopjo? Jo, as në krevat dopjo, po na transferojnë. Transferimi kopshti zoologjik. Kopshti zoologjik? O mos, mos mos, unë duhet t'iki. Unë kam një takim me doktor Goldberg në orën 5. Kam një recetë që duhet më të kam nevojë për një kujdes mjekësor. Aman, duhet t'iki patjetër. Dhe tani nuk kam ku ik fare. Qetësohu, Melman, gjithçka në rregull, ne do t'jemi të gjithë shumë mirë. Ej, Marti, nuk është gjithçka në rregull. Na kanë mbyllur këtu vetëm për fajin tënd. E ke parasysh për fajin tim, jo, nuk mund ta pranoj kurrë që ky ishte faji im. Po tallesh, Marti, apo jo? Ti pra, ti i vure njerëzit në lojë, e mbushe kupën Marti dhe sigurisht do reagonin. Nuk e di kush jam, nuk e di kush jam. Duhet të dal nga ky vend, duhet të dalë nga... Hej, hej, ah, të lutem. Unë nuk të kërkova që të më vije mua nga pas. Apo e kam gabim? Ai e ka një të drejtë. Çfarë? Unë ju thashë që duhet të qëndronim në kopshtin zoologjik, por ju djema? Melman, qepe gojën. Ti propozove super idenë që të shkonim për të kërkuar Martin. Alex, të lutem. Pastaj Alex nuk është faji im që po na transferojnë. Melman, pusho. A keni si një ndjesi përzierje? Mua po më përzihet. Melman, ty gjithmonë të përzien Raporto për gjendjen. Është një kod i vjetër, Skipper, dhe unë nuk di ta lexoj. Ti, majmun ngjyrë kafe. Ë? A di të lexosh? Unë jo, por Fili di të lexojë. Fil! Unë isha një yll i vërtetë, më i miri në botë, të betohem, jam mbret, që e donin të gjitha qeniet e llojeve, dhe ti shkatërrove gjithçka. Të donin, të gjithë të donin ty, sepse nuk e njihnin siç të njoh unë. Djema, mos më tërboni Mirë, më lini të mendoj. Por dëgjojeni atë. Makarena, makarena, makarena! E gjeta! Edhe këtë ritëm ejani majtas! Marti! Jo! Prit! Kthehu Marti! Mos ik! Denver! Gloria! U! A! Hej! A ka njeri! A dëgjoni! Marti, Melman, Gloria... Gloria, Marti, Melman, Marti, Gloria, Marti, Marti, Marti, Melman... Vetmia po më vret, oh. San Diego. San Diego. Plazhe të bardha me rërë, të shndritshme sa mos bëhet dhe ambient shumë i hapur natyror dhe gjelbërim i vërtetë, ja ku po jua them që ky mund të jetë kopshti zoologjik i San Diego-s. I mbushur me gurë Ha, shkëlqyshëm. Kjo është hata, San Diego. Sikur të mos mjaftonte gjithë aventura në det, tani na duhet të merremi dhe me San Diego. Nuk e bëj dot. S'kam ç'bëj. Jam i shkatërruar. Mbarova. Vazhdoni vetë. Dhe është faji jot, Marti. Ti më rrënove. Hajde tani, Alex. Vërtet mendon se unë e kisha në mendje të gjithë këtë që ndodhi këtu? Do që të kërkoj falje? Këtë do? E po mirë. Më tha të bëj shësh moj. Marti, a mund të jesh pak më shumë një Mos më bëj muash. E dëgjuat atë? Nuk e dëgjoni atë? Tani po e dëgjoj. Ku ka muzikë ka njerëz. Do të shkojmë drejt e në vend. Sikur të kishte një trotuar. Melman, çfarë dreqin thua? Hiç asgjë nuk po thotë, po thotë ku është limuzina. Merre vesh ti që në këto pyje nuk hyn në punë ajo që kërkon ti sepse kafshët vrapojnë në natyrë. Vrapojnë afër meje. Po ç'ka shkrepur në kokë, të gjithë po ngacmojmë njëri-tjetrin. Te që ka gjithë trëndafila, e ka kjo antë jema, si toni. Au! Au! Au! Buzëqeshni dhe do t'ia dalim mbanë. Po kjo nuk është buzëqeshje, Melman. Oh, nuk po qesh, është stomaku im. Mirë atëherë, të bëjmë stomakun të ndihet mirë. Po këta nuk qenkan njerëz, janë kafshë. Kafshë kaliforniane. Duket si një festë e çmendur. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to. Ku është Aleksi? Ç'ndodhi me të? Ai sikur ishte mbrapa nesh. Ku është? Nuk e di ku është Alex, por ai po humb një shfaqje shumë të bukur. Diana! Diana! Shpëtoni? Të vrapoj! Ma shpifën këto rjetat Pa, faleminderit shumë, miqtë e mi. Faleminderit që më pritët. E vlerësoj vërtet shumë. Hej, që kemi? Ne sapo erdhëm nga New Yorku dhe po kërkojmë një kujdestar, sepse kemi orë të tëra që kemi dalë nga deti dhe askush nuk e ka marrë mundimin të na presë. Jo, s'ka problem. E di që gjërat e... E kuptoj që normalisht punët nuk kanë këtë rrjedhë në këtë pyll dhe sinqerisht kemi kaluar shumë peripeci. Gjë që nuk na ka shqetësuar, kështu që nëse na tregoni zyrën e administratorit, ne vetëm Ç'kemi dago? Moris, a e pe atë? Po shkon drejtim të gabuar. Ata janë alienë, dëgjove bir, alienë, që vinë nga e ardhmja e egër. Kanë ardhë për të na vrarë, dhe për të na marrë gratë tona, edhe thesaret tona. Çoje kokën bir. Mos qaj me zë të lartë, more vesh. Shh, pusho. Shh, ne po fshihemi. Mbani qetësi të gjithë. Vlen edhe për mua. Shh, kush po e bën atë zhurmë atje? O, e bëra unë. Kraj! Gjema! Ah. Mjaft! Gjema! Mjaft! E kam akoma në gurë? Grijë është dotë? Uh, çfarë frike. Ju urrej merimanga. Qetësohu tani, uh, merimanga iku. Ata qenkan shumë të egër. Jemi të vdekur. Hej, hej të thashë unë, po nuk të thashë unë, më malëso ka më, nuk të thashë unë të qetësohesh. Vërtet të tha të qetësohesh. Prisni, kam një plan. Vërtet. Unë kam një plan që të bëjmë një test për të parë nëse janë vërtet barbarë dhe vrasës. Ai është një kokëmadh i trashë e keq, ha, si thua. Hajde tek mami. Oh. Ku është Lady? Fëmijët janë kaq të bukur po ta mendosh thellë. Ah, sa i mirë që je. Ty do të marr me vete. Nuk janë gjë tjetër veçse një tufë gorillash. E, nuk e di jo. Ai me ato flokët si i çmendur ka diçka që nuk më bind fare. Mua më duket pak i dyshimtë. O gjepura Moris. Dëgjoni të gjithë, le të shkojmë t'i takojmë ata majmunët aty. Paraqesim përpara zotri shtuaj të gjithu serialet e Ylli dhe mbreti Runi si 13 i vetëshpallur dhe në emër të tij urojmë mirëseardhjen e tjera e tjera dhe urra të gjithë. Čega ću trendi? Šta je val? Mbreti i këtyre gjërave me push? Mua më duket si ketër. Mirë se erdhët, Ju krijesa gjigante. Rrini, ju lutem si në shtëpinë tuaj. Përfundimisht është ketër. Po, ketër. Ne ju falënderojmë me mirënjohje të madhe sepse ju përzutë hienat. Hienat? Po, hienat. Ata na bien shumë në qafë duke ndërprerë festat tona dhe duke rrëmbyer gjërat tona. Po, e kuptuam. Në fakt ne thjesht po përpiqemi të gjejmë një vend ku ka njerëz. Sa dhëmbë të mëdhenj që ke. Wow, turp të kesh Moris. Nuk e kupton se po i fyen miqtë tanë, ë? Ha, duhet të më thoni tani se kush dreqin jeni ju. Unë jam Alex, Alex dhe këta janë Gloria, Marti dhe Melman. Mund të më thoni se nga jeni ju gjigantët? Hm? Ëh, ne jemi nga New Yorku dhe duam Përshëndetni gjigantët e New Yorkut. Ore se nuk po e kuptoj. Ju duket e natyrshme kjo? Unë them se duhet t'i pyesim këta gazmorë se ku janë njerëzit. Më falni. Ne gazmorët e dimë se ku janë njerëzit që kërkon. Hej, gazmorët paskan njerëzit. Ho, shkëlqyeshëm, fantastike. Mirë. U, uh, uh, janë atje lart. A nuk ju pëlqejnë njerëzit? Shiko sa bukur duken të varur në pemë. Oh, au. Mos ndoshta keni ndonjë njeri të gjallë? Ë, uh, jo, uh, vetëm të vdekur. Sikur ne të kishim shumë njerëz të gjallë. Ky vend nuk do të quhej i egër, apo jo? Egër? Ej, prisni një sekundë se nuk po ju kuptoj. Doni të thoni si, si të jetosh në një vend të shkretë, pa njerëz dhe të hash ndonjë lloj ushqimi të egër, kështu? Tani doni gjumi këti. He, he. Që pa të goj. Ho, hej. Ho, hej, të gjithë bashkë. A, mund të më falni për një moment të lutem? Mirë, dëgjo, sinqerisht po të them se ka ndodhur një keqkuptim i vogël, jam i sigurt që njerëzit nuk kanë pse të vijnë nga këto anë dhe sapo të kuptojnë që ne jemi zhdukur, do të vijnë për të na kërkuar, në rregull? Po, drejtë! E di Alex, vë bast që ata janë nisur drejt nesh. Në rregull djema, për mëngjes do hamë sushi të shijshëm dhe të akullt. Shampanjë! E po, meqë shumë shpejt do të vdes në këtë ishull të pashpirt, unë, Melman Gjirafa, Pastaj, kjo nuk është fatkeqësi, është fatmirësi, shikoni rrotull, nuk ka gardhe, nuk ka plane, ky vend është shumë i bukur, plako në mërë. Në rregull, në rregull, tani u mbush kupa. Kjo është pjesa jote e ishullit, ndërsa kjo është pjesa jonë e ishullit. Ajo është pjesa më e mirë ku ti mund të kërcesh dhe të vish vërdallë tamam si një kalë magjik i llastuar. Dhe kjo është pjesa më e mirë e ishullit për ata që duan të kthehen në shtëpi. Ha tani. Jo, jo, Hiqe putrën, hiqe putrën, hiq, hiq. E dini çfarë mendoj kjo nuk është një gjë e mirë. Në rregull. Ju keni pjesën tuaj, ndërsa unë kam timen. Dhe nëse keni nevojë për mua, unë do të jem këtu, në pjesën gazmore të ishullit. Duke për çe? Pjesën gazmore. Kjo është pjesa gazmore. Kjo është pjesa gazmore ku ne do t'ia kalojmë shkëlqyeshëm derisa të kthehemi në shtëpi. Uhu, sa shumë më pëlqen kjo pjesë. Kjo është më e mira. Kurse pjesa jote është më e shpifura. Po mirupafshim. Po tani çfarë do bëjmë? Mos e vrit mendjen Melman, kam bërë një plan për të shpëtuar. Mezi po pres për të parë fytyrën e Martit kur ta shikoj këtë. Pa shikojeni pak Martin. Pa ne ai nuk di të bëjë asgjë. Qepe gojën, budala! Kam orë që qëndroj këtu, djema! Edhe për sa kohë duhet të qëndroj në këtë pozicion? Dhe tani, Finito! Kjo do të mund të ndalojë të gjitha barkat e shpëtimit në një rreze prej një milion miljesh, e dashura ime. Kur të vijë koha e duhur, e nderuara Statuja e Lirisë do të jetë me ne dhe do të na shpëtojë nga kjo gjendje tmerrësisht e keqe. Si të duket, fantastike, e? Si të duket Statuja e Lirisë, Nelman? Madhështore. Idiot. E dëgjova atë. Pse mos i marrin pak zjarr hua Martit? Ai është zjarr i egër. Mos do që të përdorim zjarr të egër tek Zonja e Lirisë? Luaji duart, Nelman. Atë po bëj, nuk mundem, nuk mundem, nuk mundem, nuk mundem vetëm. Thjesht nuk mundem. Zjarr. Zjarr. Zjarr. Zjarr. Zjarr. Ah. Zjarr. Të marrtë dreqi! E marrtë dreqi atë kokën tënde! Mund të shkojmë nga ana gazmore tani? Qetësohuni të gjithë, afrohuni që të dëgjoni mbretin, lasë për të gjithë qetësohuni, ah, më mërzitët tani, ti atje, edhe ti atje, hajde shështë të shështë të shështë, pushoni, pushoni, hajde shështë, mos bërtisni thashë, merr vesh, ah, epo mirë, përpara jush madhëria e tij, i nderuar, bla bla bla bla, e kuptoni edhe, të tjera, të tjera, Ne na kanë sulmuar dhe na kanë ngrënë ato hienat e mallkuara. Hienat! Ti ne më duhet të dur. Është ti më shumë e mirë. Moris, o Moris. Qetësi! Qetësohuni tani, ne nuk po na sulmojnë ato qeniet. Kështu pra, plani im gjenial është ky. Iu afrohemi gjigantëve të New Yorkut dhe i bëjmë miq tanë. Edhe do t'i mbajmë pranë. Në këtë mënyrë, kemi zotin Alex që na mbron të gjithëve dhe ne do të jemi të sigurt Edhe nuk do të shqetësohemi më për ato hienat e frikshme. E ka menduar dhe ato. E ka menduar dhe ato. Po, po, po, po, po. Pushoni, pushoni të gjithë. Pushoni, po ju them. Unë thjesht jam duke menduar tani. Dua të them, a kanë frikë hienat nga kafshë të tjera përveç zotit Alex, mbase edhe ne duhet të kemi frikë. Si mendoni? Po sikur zoti Alex të jetë akoma më i keq se bizonët? Ha? Po ju them se ai miku ma bën mishin kokra kokra. Moris, ti nuk e ngrite dorën dhe për këtë arsye komentet e tua do të fshihen menjëherë nga protokolli. Ka ndonjë tjetër që do të bëj Gili Vili? Jo, Mirë, atëherë qepe. Kur gjigantëve të New Yorkut t'u dalë gjumi, ne do të sigurohemi që ata të zgjohen në parajsë. Edhe tani, kush do një biskot? Shiko! Melman dhe Gloria po ia kalojnë shumë mirë andej matanë. Ka vend dhe për një tjetër tek pjesa gazmore. Jo, rrofsh. Dëgjo, unë po mendoja. Jepi edhe një mundësi këtij vendi kaq të bukur. Ti mund edhe të kënaqesh këtu. Marti, jam i lodhur. Jam i uritur. Dua vetëm që të shkoj në shtëpi. Nuk mund t'i japësh një mundësi? Pa mendoje pa. Në të vërtetë pjesa gazmore nuk ka kuptim pa ty. Është ai? Kush është? Shpërndarësi i picave, kush dreqin mendon se është? Po, mund t'ju ndihmoj? A mund të vij në pjesën gazmore? Më fal, si the? E di që jam sjellë si budalla Marti. Por po mendoja për ato që më the dhe më fal Marti. Mirë se erdhe në kështjellën e natyrës së egër! Hidhi një sy brenda. Hej, hej, fshi putrat. Alex! Hajde, bujrum si në shpi tate. Qenka e bukur? Hej, di ç'ka ofron shtëpia! Po, ky është ujë deti! Oh, po ti mos e kalo poshtë. Është e përkohshme sa të bëjmë pijen tonë. Hej, më dukeni të uritur. Si thoni për ca gjëra të mira natyrale, ha? Ti paske ushqim? Pjata speciale e pjesës gazmore. Leshterik me gjethe fiku në hell. Leshterik? Në hell! Provoje njëherë, pastaj fol. U kënaqa! Mmm, sa të mira! A, oh, raps! Edhe kripë kishte tamam, apo jo? Epo, mund të tregohesh pak më i sjellshëm, ha? Wow! Jo, është e shijshme, vërtet shumë e mirë, më mirë se kaq s'bëhet. Oh, dhe diçka tjetër. Pa shikoni këtë. Wow. Shikoni çfarë mrekullie. Ngjan si miliona e miliona helikopterë. Ej, një meteor, thuaj një dëshirë shpejt. U, si thoni për një biftek të trashë. E di çfarë, Alex? Ta premtoj që nesër do të kesh një biftek që do të kënaqesh. Faleminderit, Marti. Oh, u bë shumë vonë, më vjen gjumë tani. Edhe mua më vjen gjumë. Oh, gjumë të ëmbël të gjithëve. E pe Moris, zoti Alex po lëpinte shokun e tij. Ai është një qenie shumë e ëmbël dhe e ndjeshme. Si mundet të thoshe ato gjëra për zotin Alex? Pa shikoje pak, ai është kaq i lezetshëm, edhe me njolla. E mua nuk m'u duk se po e përkëdhelte, o mbret, dukej se po shijonte një copë mishi. O, e ke plotësish gabim, po s'ka gjë. S'prish punë, shumë shpejt ne do të zbatojmë planin tim të shkëlqyer. Duhet vetëm të presim që ata të bien në gjumë të thellë. Edhe sa kohë duhet të presim! Mada uha! Çfarë? Jo, jo uha, por gaskar. Marti! Tamam si pikturat që kishim në kopshtin zoologjik. O, oh, mjaft, djema, ajo atje tej është natyra e vërtetë. Pa shikoni atje, nuk është keq si pamje. Duhet të them, kjo ishte ajo që ti kishe gjithmonë, është përpara nesh, duhet të them, Dorzohem, dorzohem, fitove ti. Hajde, Alex! Po, oh. pak i shkallën! Uh, kam dy ditë pa ngrënë. Nivelin e sheqerit e kam vërtet të ullët. Nuk kam më fuqi. Nuk më duket se është problem. Por një gjë ka rëndësi, mënyra si vrapon ti. Hajde, plako, oh. jepi! Nise vrapimin, boll u vonove! Kjo të mban gjallë! Kishe të drejtë, kishe të drejtë. Nuk e mund dot mbretin. Mbreti është më i shpejti. A, u, je, a, u, a. Ndjehem sikur po fluturoj qindra milje lart te qielli. Unë, Luani, më i fortë po fluturoj. Wow, shkojmë të tërbohemi. Shyqyr që u zgjove! A shiko, o sa mirë që ndihem, ndihem mirë! Marti, Marti, Marti! Si që të di dash është... Kemi shumë fat, ti kishe të drejtë Melman! Oh, oh, sot e madhë, oh! Jam në parajsë. Wow! E shikon Moris, Alexi tani është me plot kuptimin e fjalës miku ynë më i shtrenjtë dhe më i mirë. Ai mund të ulet në këtë kuptim, sepse ai po bën një punë vërtet shumë të mirë dhe të lavdërueshme. Hey, Alex, duhet të hash patjetër diçka. Po, ndjehem mirë, tamam si një mbret përsëri. Si mbret? Po, Alexi është mbret. Jepi Alex. Tregoja aty se ç'di të bësh. Lëre mos më vër në siklet Marti. Dakord. Zonja dhe zotërinj, fëmijë të gjithë moshave. Natyra e egër ju paraqet mbretin Alex Luani. Bravo jo të plako. Nëse është një mbret, atëherë ku e ka kurorë? Epo tamam unë kam kurorë, edhe madje një kurorë shumë të bukur, e keni këtu mbi kokën time, shikojeni, a e kam kokën apo jo? Je një hero, je një hero! Wow, këtë nuk e kisha dëgjuar kurrë më parë! Më fal pak, pa po më kafshon mollaqet! Jo, nuk është e vërtetë. Pa, po, po. Alex, pse e bëre këtë? Ai sapo më kafshoi mollaqet? Jo, nuk e kafshova. E kafshova? Nuk po e besoj që më kafshoi në mollaqe. Çfarë dreqi po ndodh me ty? Unë, ja... Pse më kafshove? E bëri sepse ti je dreka e tij. Si, si, si? Jo ashtu, Moris. Ah. Ishte një kafshim i thjesht, pa ndonjë qëllim të keq, edhe kjo ndodh mes shokësh. Ja provoje dhe ti një kafshim. Festa mbaroi, oh. Pa lum mbret. Plani juaj i shkëlqyer dështoi. Po çfarë po flisni ju të dy? Ky miku këtu është nga ata që ne i quajmë modeli i përparuar i makinës prerëse dhe ngrënëse. Dhe do të hajë mish. Domethënë juve. Ik ore mbushu. Ia fute kot, Moris. Unë e pranoj që plani dështoi. E pranoj. I humbëm të gjitha. Hienat do të kthehen dhe do të na hanë të gjithëve o gjë e pavlerë, sepse ne jemi të gjithë të pavlerë. Unë jam i pavlerë. Mi mi mi mi. Zoti Alex nuk mund të qëndrojë më këtu. Ai e ka vendin mes qenieve të racës së tij. Në anën e kundërt të ishullit. Me pushtetin që më është dhënë nga kjo pjesë e xhunglës, bla bla bla bla bla bla, deklaroj, largohu. Hajde Alex, Mos të dukem vallë si biftek unë ty? Po... E shikon, të thashë, nuk dukem si biftek. Prit, prit, prit, si the? O, po... Tani po që do të vdesim! Shpëtoni kokën! Shpëtoni kokën! Godite në shenjë, gjuajtje e shkëlqyer, Moris. Faleminderit. Marti? Më vjen shumë keq, Marti. Çfarë dreqin po ndodh me mua? Au! O jo! Ç'paskam bërë? the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky Çfarë dreqin bëra? Një tmerr i vërtetë. Ishte i gjithi faji im. Dhe tani për shkakun tim humbëm Alexin. Çfarë do bëjmë tani? Do të gjejmë një mënyrë për ta ndihmuar. Pikërisht këtë do të oh, bëjmë. Duket fantastike. Hë pra, ne jemi njujorkezë, apo jo? Po. Ne jemi të fortë, Jemi trima po! dhe të adaptueshëm. Po! Ne nuk mund të mposhtemi si ndonjë tufë dështakësh. Jo, sigurisht që jo. O, oh, Gloria? Nuk e bëra unë. Në rregull, ishte një anije. Anije! Anija, po të të marrë! Hajde, ne djema duhet t'i bëjmë një shenjë! Shpejt, lëvizni këmbët! Hajde këtë se me dashur! Djema ju merruni me anijen, unë po shkoj të gjej Alex! Oh, oh, oh, pa prit fakti! Nuk mund të kthehesh vetëm në atë vend! Oh, Gloria, unë e njoh Alexin! Edhe ai do të bënte të njëjtën gjë për ne, apo, apo jo? Po, po, po, vijnë njerëzit dhe mund ta ndihmojnë ata. Apo... Melman ka të drejtë. Njerëzit e dinë se ç'duhet bërë. Edhe tani, duhet t'i tërheqim vëmendjen anijes. Ja kjo është klimë e përshtatshme për ne Hej, ju Po njerëzit, ku janë? I vramë, domethënë i eliminuam E hëngra Pa ja Më jep 10 dollarë dhe do t'i kthej njerëzit Do të përgatisim anijen për të shkuar në Kinë Hej, ju njoh ju të dyve Është ai luani psikopat dhe shoku i tij bardhezi, ha? Marti? Kush? Ku dreqin shkoi, ishte pas nesh? Oh, ka shkuar të gjejë Aleksin, do ta vrasin! E djema, një nga shokët e mikut tonë dyngjyrësh është në rrezik. Me sa duket na doli një punë. Mbaje shënim aty, le të ndajmë detyrat për secilin. Kovalski, hidhi një sy vendit rreth e rrotull, qartë? Riko, na duhen pajisje teknike speciale. Do të kalojmë një situatë shumë të vështirë djema. Mbase ndonjëri nga ju nuk do të shpëtojë. Alex! Ku je futur, Alex? Erdhi anija! Tani mund të shkojmë! Do të kthehemi në botën e qytetëruar dhe çdo gjë do të kthehet tamam si më parë. Mos u afro. Të lutem. Unë jam një përbindësh. Alex, ti nuk je përbindësh. Ti je shoku im i ngushtë. Ne jemi grup plak. Ti edhe unë apo e harrove? Nuk dua të të bëj keq. Vetëm dy fjalë të vogla. Të lutem mos më lër të këndoj vetëm. Nuk besoj se ti do të më dëgjosh të këndoj. Alex! Ku je futur mor burrë? Ej, Alex! A, pak, pak ndihmë. Sapo më pe duke të hëngër? Ishte e kënaqësi e vërtetë të punoja me ju djema. Alex? Ajo është preja ime, e imja. Ky është territori im, më kuptuat? Nuk dua t'ju shikoj të shkelni më në territorin tim! Dhe tani për ty po. Për ty po menjëherë. Si të duket? Hmm, hmm. Të pëlqen? Atëherë? Ha pra, është e mirë. Në të kundërt kemi planin rezervë B. Hmm, hmm. Kjo qenka shumë e mirë se bifteku. Ushqim i mirë, më pëlqeka. Koteles i pëlqeu peshku. Dhe tani do të ngremë një doli. Ndoshta ndonjëherë të mërzit prapanicë. Hehe, më besoni. Unë e di si është. Por ky luan më ka provuar pa të voglin dyshim se e ka zemrën më të madhe se stomakun. Për Alex. E mjaft, mos e pëjma. Epo si thoni, djema? Kështu që po mendoja, përse duhet të nxitojmë? Do ishte shumë bukur të bënim ndonjë ndalesë të bukur përgjatë rrugës. Shkojmë në Paris! U, uh, më lexove mendjen. Në Spanjë? Po, në Spanjë me trema. Shkoni për lindje. U, Kanada, është e mundur. Hedhim short, ha? Në fakt nuk do më vinte keq të kthehesha sërish këtu për vizitë ndonjëherë. Ja, yeah, po sigurisht që do vijmë. Skipper. A nuk është mirë të themi që anija s'ka karburant? Ja,